Devuélveme lo que me llevaste. Tú mi corazón te robaste. Dime cómo hago para dormir por la noche. No hago nada más que pensarte. Dime, dime, ¿cómo quieres que te olvide? Si vives, vives. En mi corazón tú vives. Sé que te gusta que te beses. Yo sé que te gusta que yo te bese. Mientras tú me ignoras, las ganas crecen. De día me ignora y de noche quiere que pase. A buscarla porque ella se siente sola. Conmigo amaneció y al otro día faltó a clase. Una mami con estilo tropical. Quiere aparentar, ella conmigo no quiere estar. Pero a nadie ella se lo quiere contar. Queda solo pensar, su cuerpo se empieza a calentar. No que te gusta que yo te bese veces. Yo sé que te gusta que yo te bese. Mientras tú me ignoras, las ganas crecen. No te olvides que tu cuerpo me pertenece. Y quiero repetirte lo mismo muchas veces. No, no, no, no. Yo sé que yo me dejo llevar Dime lo que te llevaste sin preguntar. Y dime cómo yo hago para poderte olvidar. Que cuando yo ti solo te empiezo a recordar. Avísame si quieres algún día que Pero que no sea tarde, yo sé que superaré. el dolor que yo tenía, el corazón me curaré. Ya yo no te buscaré, prometo que te olvidaré. Avísame si quieres algún día quietaré estaré. Pero que no sea tarde, yo sé que superaré. el dolor que yo tenía, el corazón me curaré devuélveme lo que me llevaste. Tú mi corazón te robaste. Dime cómo hago para dormir por la noche. No hago nada más que pensarte. Dime, dime, ¿cómo quieres que te olvide? Si vives, vives, en mi corazón tú vives. Sé que te gusta que yo te bese. Mientras tú me ignoras, las ganas crecen. No te olvides que tu cuerpo me pertenece quiero repetírtelo muy muchas veces. Yo sé que te gusta que yo te bese. Mientras tú me ignoras, las ganas crecen. No te olvides que tu cuerpo me pertenece. Y quiero repetírtelo muy muchas veces. No, no.